Psalm 137 Ipsi David Confitebo tibi, Domine, in toto corte meo, quoniam audisti verba oris mei. In conspectu angelorum salam tibi, adorabo a templum sanctum tuum, et confitebo nomini tuo. Super misericordia tua, et veritate tua coniam magnificasti super omne nomen sanctum tuum in quacumque die invocavero te exaudi me multiplicabis in anima mea virtutem confitiantur tibi domine omnes reges tere, quia audierunt omnia verba oris tui et cantant in vis Domini, quoniam magna est gloria Domini, quoniam excelsus Dominus, et humilia respicit, et alta alange cognoscit. Si ambula vero in medio tribulationis, vivificabis me, et super iram inimicorum meorum extendisi manum tuum, et salvum mei, fecit texta la tua. Dominus returquet pro me. Domine, misericoria tua in seculum. Opera manuum tuarum ne despicias.